Hala, laste gabiatuko dira Parisen joko olimpikoak zehazki mintzatzeko ustailaren hogoita seian agogilaren amekara arte irauteko eta ondotik paralimpikoak ere izanen direla hogeitaraz dezagun. Eta gurekin Euskadi irratiatik kirola arduraduna, Txetxu Urbieta egunon? Egunon ditu da, Kristof. Beraz, eh, Txetxu Urbieta, boalenik Euskadi irratiatik nola prestatzen ari zizte ekitaldia? Ba, bueno, ja poliki-poliki ari prestatzen, e, bazketinekin hegoaldeko e, kirolari olimpikoen ba, babesten dituen erakundea da bazketin eta beraiekin elkarlanean aritzen gara eta bazketineko hiru ordezkaria datorren astelenean joango dira Parisa eta haiekin zuzeneko harremana izango dugu beraiek egunero egunero sartuko dira gure saioetan eta horretaz parte. ba bueno, baia prestatuta euskau gure dosierrak, gure kirolariek noiz parte hartuko duten, eta guzti hori, eta jarraipen ba, zehatza dugu, bai eguardeko kirolei irratzaioetan, e, arratzaldekoetan, gure magazinetan ere adigon gora, dominare marlortuko balitz, eta gero noski, asteburuko kirol zaioak batez ere, ba, Parisi begira izango ditugu. Euskal Herria mintzatzeko, bere osotasunean, zenbat Euskal atleta izanen dira Parisen? E, azken orduko aldaketarik ezpadako, e, gure datuen arabera, e, Euskal Herri osoko berroita zei kirolari izango dira, hoietatik hogeita hiru gizonezkoak izango dira hogei emakumezkoak eta herrialdeka ba, Bizkaiak hamaika ordezkari izango ditu, Gipuzkoak hamazazpi, Nafarroak zortzi, e, arabatik bost ordezkari joango dira eta lapurdik ere beste bi ordezkari izango ditu. Bai, justu lapurdiri dago izenak badituzu, Bai, e, zazkibaloian, irubiderri du makumezkoetan, e, hortensi limuzenek parte hartuko du, e, gainera domina lortuko aukera ere badute, eta bestetik rubian, zazpiko rubian, Estepan kapila izango da, lapordik izango duen beste ordezkaria. Zoin dira medaila edo domina xantza hundienak zure ustez? E, domina lortzeko aukera e, zaila da ezatean nor duen, baina bueno, borroka horretan ibili litekeena, batez ere, taldekako kirolei begiratzen badiegu, e, nik uste emakumezkoetan Espainiako futbol selekzioak ba, munduko txapelketa irabazita, bera da urrezko domina irabazteko hautagai nagusia, eta selekzio horretan e, hiru ordezkari ditugu, Irene Paredes, Oiane Hernandez eta Lucia Garzia. Nik uste horiek, e, neko segurua dutela gauzak ondo joate madira. Eskubaloian ere emakumezko zein gizonezkoetan, e, Espainiako selekzio normalen beti aurran ibiltzen da, eta domina borroka horretan sarliteke eta bakarkako kiroletan, ba, lehenik da baina ipatu beharreko hitzena, maialen lehen da. Azken hiru olimpiar jokoetan, ba, urrea zilara eta brontza lortu ditu lazarte horieko palistak, eta aurten ere adinean aurrera doa, eta dominio bat ezaten da, maia tartean izan da, ba, ez aurten ere, ba, domina dominio hori lortuko balu. E, gero izen batzuk aipatzekotan, ba, adibidez, eskaitian Euskal Herriak inoiz izan duen ordezkaririk gazteena joko olimpikoetan, nahi alazo izango da, bermiotara da, ama oso deitu eta bere bezoko lesiotik osatu balima da, ba, domine irabazteko aukera izan lezake. Ariane e, Toro, judoan aritzen da, bere ere olimpiko izan zen, eta berak esan du, ba, Parisera, ba, bro, e, domina baten bila di joala. Oieri barretxere, hau ere gaztea da, bokseoan parte hartuko du, eta kostata lortu du, Pariserako txartela, baina berak dio binara Parisa jonezkero urrezko domina lortza dela bere asmoa. Ikusiko dugu, ea zer lortzen duten gure ordezkariek. Ba, maialen zuho artetik egeiteko, gure gumita izanen da ondoko egunetan, eta e, txetsu urbieta, beraz e, hor du dituzu kirol batzu, txirindularitzan ez da ukerarik? E, txirindularitzan gure bi ordezkariak oierrelazkano eta alezaran buru izango dira, en Oier errepideko proban eta erlojoaren aurkakoan parte hartuko du, erlojoaren orka zaila izango da domina bat lortzea, eta errepideko proba normala neko e, herrialde bakoitzak ordezkari gutxi dituen ez neko karrera deskontrolatu izaten da, eta ikusitaturren nola da bilen Oier Lazkanok izan lehizake domina lortzeko aukera, baina oso zaila izango da. Eta alez aramburu ere oso zazoi puntu honean dago, eta hor aurrean ibiliko da. Aukerak baituzte, baina puf, olimpiar jokoetan, Kristof, e, eh, domina bat lortzea oso oso zaila da, eta txirrindularitzako proban, selekzio bakoitzak hain ordezkari gutxi izan da, Espainiak adibidez, hiru bakarrik izango ditu errepideko proban, karrera kontrolatzea zaila da, eta zer goza gertaliteke. Nazio zabalduz, aipatu ditugu eskualdunak, hor betiko egialdeak atxemanen dira lehenbiziko Eh, lekuetan hor sailkapen orokorrian? Bai, normalean hor borroka izango da, e, China eta Amerikako estatu batuen artean izango da, nork dominak gehiago lortu, e, normalean estatu batuak izaten da dominak gehien lortzen duena, baina ja China bere parean jarrita dago, edo ja egin egindu, eta gero Europako selekzioen artean, ba, betikoan, Britannia hundi ikusi beharko da zer egiten duen, Alemania ere bai, eta pentsatzen dut aurten e, Frantziak berak antolatuta, ba oso ondo antolatu e, eh, ba prestatuko zituztela Frantzeko kirolariek aurtengo joko olimpikoak eta Frantziak ere domina uzta handia lortzeko itxaropena izango duela. Eh, Entzut nukezu pilotan eskual selekzioaren aldeko mugimendua berpiztu dela, geinerako kiroletan, euskal atletak edo kirolak, badira zonbeitzu, hortan murgiluak? Pilota baino aratako Euskal Selezioaren aldarrekapena futbolean ere egin hori da, Euskal Selezioaren aldeko oi hori, ba urtean bain lagunarteko partidua jokatzen dute, baina gai hori neko itzalita dago e, ego Euskal Herrian batez ere, e, pelota da gehien borrokatzen ari dena, eta beste kiroletan nahiz eta sentimendu hori egon e, denekustora ordezkatuko lukete e, Euskal Selezioa, Euskal Herriko Selekzioa baina, bueno, politikoki ikusita Frantziak eta Espainiak, Madridek eta Parisek ze jarrera duten e, oso zaila da, ba, beste kiroloietan, batez ere nazioartean potentea diren e, kiroletan ba, Euskal Selezio propio bat izatea, eta aldarrikapenak, ba, bai, kirolari gehientzenek egiten dute, erakusten dute beraien ilusioa, baina errealitateak erakusten du hori nahiko zaila izango dela. Nazioartetik, baina kiroletik aratago ere, Eh, pentsatzen dut nazioartetik segitzen dela ere uh, ari den Frantziak mailan politikoki, hauteskundeak izan dira berriki, eh, ez egon kortasun bat bada Frantziako gobernuak erakusten duena behar bada munduari begira, horrek eh, arreta interesa pizten du hor uh, atzerian? E, nik, nik esango nuke ez, politikoki bai, politikoki jarraitzen dugu, ba, Frantziako gobernuan eta parlamentuan eta atzo bertan osatzen parlamentu hori eta zen gora bera dauden, baina kirola aldetik uste eh, beti gertatzen da e, Frantziak maizutasunez antolatuko dituela e, olimpiar joko hauek, e, seguridade aldetik dago zalantzaren bat. zen bai, zigurtasunaren aldetik. Zerbait, ger, bai, zerbait gertalitekeen, baina normalean beti horrelako e, kirolek italdi garrantzitsuak direnean azkenean ez da ezer gertatzen, espero ezagun arte nere ezer gertatzea, Eta gero ikus mina dago, ba, inaugurazio ekitaldia, e, eh, zena ibaian egingo da, ibaian eta inguruan, eta bueno, e, estadio barrutik aurreneko aldizaterako da inaugurazio ekitaldi hori, eta hori ere ikusteko izango da. Bururatzeko txitsu urbieta, zuk pertsonalki, kiroltzale bezala, eta zer, uh, zeren mentura, zeren behazira? Zer nahi zinukezuk ikusi hor uh, joko olimpiko horietan? A ber, batetik Euskaldunen jarripen zehatza, Euskaldun denak ikusi nahi ditut, eta gero horretaz gain e, niretzako joko olimpikoak beti ere atletismoa dira. Ni atletismoko azieta amaitu proba denak ikusteko asmoa dut. Eta atletismoan, behar bada ustioan aipatu dituzu izen batzu, or, edo zaila? E, atletisman oso zaila da, horriko ikusi inbarko da, ba, dibidez, e, eunda mar metro ezietan, Azier Martinezek, e, pa, Tokion, finalean sartzea lortu zuen, eta bueno, beretzako berriro final horretan egotea sekulako alitzateke, ez dago bere momenturik oninean naiz eta gero eta marka hobeak lortzen ari den, eta finaletik oso urrun ezten ibiliko, baina zaila, domina ezinezko bezala ikusten dut, eta gero hor eh, maratoian maida maiuz arabarra izango dugu, e, top amarra egitea haundia litzateke, eta luzera gauzian tesi gozele, bai eta ere arabarra izango dugu, eta tesi gozele kere, ba, zaila izan, bire marka lortzen badu ere, irezin izko du finalean sartzea. Txitsur bieta eskertuko zaitugu, horretaraziko dugu Euskadi Jatiako, kirolak duna zirela, mire esker? Mire esker zuri, Kristo, doa.